ikiringo cyatanzwe n'umukuru w'igihugu ku bahungabanya umutekano muri komine mugamba ngo bishikane cyaheze kuri uyu wa kabiri aho abantu bane bishikanye ibiri na batandatu barafatwa n'inkoho zitandatu na grenade imwe birafatwa igitigiri cy'abadandaza bahabwa isukari na sosomo ngo gikwiye kugabanywa kugira byorohe kubakurikirana nk'uko byagivugiwe mu nama yakoreshejwe n'umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu igitega kuri uyu wa gatatu aho rero muri komine karusi bikavugwa ko ikiro cy'isukari kigeze hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine by'amafaranga y'amarundi nayo mu ntara y'abubanza haravugwa ingeso y'uguharika ngo yabaye ndanse mu kanya inguri mu mukwayo sangwa muri sanze kuri radiyo isa ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha kaze murano ano makuru abantu bane barishikanye mirongo ibiri na barafatwa mu makomine ane yo mu ntara ya bururi muri izi zibiri umukuru w'igihugu yari yatanze kugira ngo umutekano ube wagarutse muri komine mugamba y'iyo ntara mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'umutekano umuvugizi wabwo yavuze ko inkozi zitandatu zo mu bwoko bwa karashinikov ni grenade imwe vyafashwe Pierre Nkurikiye amenyesha ko hari n'abandi n'abandi bantu barenga cumi bariko bararondegwa kubera ibikorwa byo guhungabanya umutekano tumutegabire inkozi z'ikibi zine zarishikanye ku bajejwe intwaro n'umutekano bashikiriza n'inkoho imwe yo mu bwoko bwa karashinikov inkozi z'ikibi mirongo ibiri na zitandatu zarafashwe n'abajejwe umutekano zitandatu i burambi zitanu mu mugamba umunani imatana matana indwi mu rumonge abakiri bato babiri muri abo bafashwe bararekuwe ivy'agateganyo inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa karashinikov hamwe n'igisasu ntezwantoki kimwe bita grenade byarafashwe zimwe muri izo nkozi z'ikibi ziciye amata amatwi akaba ari zo zibandanya zihibara aho zagandaguye abanyagihugu babiri zigatega n'umutego inyagasasa zikabandanya zitera ubwoba n'abanyagihugu zaramaze kumenyekana kandi ziriko zirarondegwa izo nazo zikaba ari nk'izi mu mugamba arakaza Prosper batazira janvier na badi umuhungu wa shabani bo muri zone nyagasasa niyo ndiko na bwari kindi bo muri zone kivumu hamwe na ngendakumana asiteri mwene bunyegeri wo muri zone muramba iburambi ni niyo ngabo deogratias batazira kome w'igishiha ntaco nayigize eric batazira kagame w'igakonko bona niyunge ko prote na ndowamungu marke umwigisha wo ku ishuri rito y'igikiri imatana ni abakukuruke babiri bo mu gisirikare cy'u Burundi aribo Jean Marie Ndayisenga batazira cotsi n'uwo batazira kaburimbi mu rumonge uwo bita Yuda umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi hamwe n'uwo bita Juma hamwe na Kantore Charles bo muri zone Minago ubushikiranganji bw'umutekano buraremesheje abanyagihugu ko ari izo nkozi z'ikibi gusa twavuze hamwe n'abo bafashanya muri ubwo bukozi bw'ikibi zizorondegwa biciye mu bikorwa bya yanyabune mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu gukora imirimo yabo umwidegemvyo ntangere ubushikiranganji bw'umutekano busabye abanyeshuri baba bo mu mashuri makuru canke mato mato kubandanya ivyigwa vyabo mu mutekano ntangere bukabasaba kwima amatwi abo bose bashaka kubakwegera mu bugizi bwa nabi uwo kaba yari umuvugizi w'igipolisi Pierre nkurikiye umuntu umwe yaraye yishwe arashwe inkoho zibiri zirafatwa muri zone ya musaga ya komene muha mu gisagara cya bujumbura amakuru dukesha umukuru w'ikirindiro cy'abapolisi avuga ko uwo yaraye yishwe yari yafatiwe kuri uyu wa kabiri mu gikoto yikekwa kuba ari mu bahungabanya umutekano ngo niko kubemerera ko mu ijoro aza kubereka ububiko bw'ibigwanisho baca bagwa mu mutego w'akagwi kitwaje ibigwanisho bararasana amasasu acahitana uwo yari asanzwe ari mu minwe y'igipolisi inkuru ya Evariste Nziko banyanka uwo muntu yari yishwe ni umusore azwi ku izina rya Emmanuel Nahimana avuka muri quartier Gikoto ya zone Musaga uwo musore yari yafashwe ku murango w'uyu wa kabiri akekwa kuba ari mu batwaje ibigwanisho bahungabanya umutekano ngaho ku Musaga mu ijoro ry'uyu wa kabiri niko gusohogwa agasho ka zone Musaga yemereye abajeje umutekano ko agiye kubereka ububiko bw'ibigwanisho ku ibarabara rya gatanu muri kinanira ya kabiri nk'uko byemezwa n'umukuru w'ikirindiro c'abapolisi ku Musaga de 2 na Desire avuga ko bashitse ku ibarabara rya gatanu muri kinanira ya kabiri bakiriwe n'amasasu yarashwe n'akagwi kari kabategereye baca bararasana waragiye kubarangira ahari ububiko bw'ibigwanisho niwe yahasize ubuzima ku ruhande rw'abajejwe umutekano ngo ntacononekaye nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikirindiro cya polisi kuri zone Musaga inkozi ibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov imwe ikaba yafatiwe ngaho nyine kujya gatanu muri kinanira kabiri iyindi ifatirwa kujya mbere muri quartier Gasekebuye tuyibutse ko uwundi muntu w'umukenyezi yishwe arashwe mu ijoro ryo kw'Imana uheze rishira uwa mbere w'inondwi ngaho nyine muri zone Musaga kwibarabara rya gatatu batatu muri quartier gasekebuye abakoze ubwo bwicanyi bakaba batamenyekanye isanganiro inama isumba Ishiramo likome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bw'igihugu ryarandikiye umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ribamenyesha amakenga y'ingene ibiganiro bitegurwa mu Burundi no mu gihugu CNDI Gabriel Rufyiri arirongoye amenyesha ko bifise intumbero yo guha uburenganzira umugambwe uri ku butegetsi n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuguma ku butegetsi agasaba umuhuza kunyarutsa ibiganiro kugira amahoro agaruke yakuwe kuri telefone na Marie Ange Zeyimana Eh, amakenga yacu afatiye kungene mm, ababitumigwamwo na ntaryo baguma bavuga yuko shingiro ryohindurwa hanyuma hagakugwamwo ibice bijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu kandi hagakugwamwo n'ibijanye n'ahantu hose havugwa amasezerano yarusha ayo n'amakenga ya mbere amakenga ya kabiri ni uko hariho intumbero y'umugambwe eh, snedfdd hamwe nabo bafatanije ko ibiganiro biko bibera arusha yuko atawo bisubiramwo sinzi ko mwaraye mwumvise ibyo abashigikiye umugambwe CNDFDD baraye bashikirije yuko bagiye gutunganya imyiyerekano yo kwiyamiriza umuhuza eh, mukapa mbere eh, urumva biyamiriza n'akarere na Union Africaine ko batazosubira mw'ivyo biganiro twe tuvuga tuti ibiganiro nibyo byonyine bishobora gutuma igihugu cacu gishobora kugira aho gishitse muri iri kandi mwerekanye yuko Uh, mufise amakenga yuko uh, umukuru w'igihugu ahari ubu petero nkuru nziza ashaka akwifata uh, nk'umwami mbere nk'umwami wa gatandatu niko mwabyanditse mu ikete y'abami babiri iyo foto bagaca bayishyira mu gitabo cy'abanyeshuri mu mwaka w'umunani mbere no mu mwaka w'icenda ni neza rero yuko ibyo birondera na ntabyo yuko agomba kuba umwami ikigira kabiri ni imvugo y'abategetsi mwibaza ko mwumvise imvugo y'umuramatari w'imurambya aho avuga yuko ku mwami ari wagira kabiri ku mana ku mukuru w'igihugu ari uno munsi ubu ubu yari waserukira imana kandi ari we mwami ahari uwo akabari Gabriel fitiri arongoye ishyirahamwe orikome Ikiro cy'isukari mu ntara ya Karusi gisigaye kiri hagati y'ibihumbi bitatu na bine by'amafaranga y'amarundi abadandaza n'abanyagihugu muri iyo ntara bamenyesha ko isukari yabaye umuzi wibuye mu biro bya buramatari w'iyo ntara bavuga ko yahora itangwa mu ntara yagabanutse igitigiri cy'abarangura isukari muri sosumo ngo gikwiye kugabanuka kugira bashobore gukurikirana ingene bayidandaza byoroshe ivyo nivyashikirijwe mu nama yabereye Gitega yarimwo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu urongo isosumo na Babura baburamatari hamwe na ba ikindi bavuze ni ntonde z'aborangura isukari zoca ngo zimanikwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo nabo nyene bakurikirane ivyugo rudandazwa akaba ari inkuru ya Artir Kavabushi muri uwo mubonano umushykiranganzi w'intore hagati mu bihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu pascal barandagiye ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe sosumo nije imbere donatien bapfunditse ko urutonde rw'abarangura isukari muri sosumo rugiye kugabanywa mu gihugu cyose kandi ko urutonde rwabo ruzomanikwa mu bushyikiranganzi arongoye ariko n'amatoni umwe umwe wese azoronswa kugira ngo bakurikiranire ku mugaragaro ikindi cyashyizwe ko n'ibihano bizohabwa abatoza bidandariza mu muco hamwe n'abajejwe intwaro cyo kimwe n'abapolisi bari ku mipaka bazoyireka ikarengana imbibe umushikiranganji yasabye ko bazota bafungwa ngo kuko bazoba bakingiye ikibaba abo basuma muri iyo nama hasabwe kandi ko abarongoye intara bategerezwa kugira urutonde rw'abayidandaza ku kiro kugira ngo ntihagire uvuga ngo yaheze atari byo cyangwa ngo aduze igiciro uko yishakiye uretse ko azohanagurwa ku rutonde rw'abayidandaza ngo n'ugupfungwa azopfungwa kugira ngo n'abandi babigire umuziro hari umugwi wavuzwe n'abo basanzwe bayirangura muri sosomo ngo ataho baba banditswe abo nabo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu be n'inyigisho zikundisha igihugu yasabye umuyobozi nshingwabantu wa sosomo kugira urutonde rwabo mu ntumbero yo kumenya ababashyize ku rutonde kugira ngo bahanwe urakoze aritiri kavabushi amakori ategerezwa gutozwa kandi agashikanwa mu kigega cy'igihugu kugira leta ishobore guhemba abakozi bayo ibyo byavuzwe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu kuri uyu wa kabiri aho yari mu ntara ya Gitega Pascal Barandagiye yamenyesheje kandi ko ubu igihugu kiriko kirigwanaho kubera ibihugu bigize umwe bwa buraya atamfashanyo bigiha uburundi isanganiro amakuru arabandanya kuri radiyo isanganiro ikibanza cyo kudandarizamwo bahora bita Grenade Burundi kiri hafi yahahuri isoko nkuru ya Bujumbura nticorohereza abagikoreramwo kubera ari gito cyane ugereranije n'abahakorera bamwe mu bahakorera bavuga ko hari abahora bacururiza mu micungararo yahahuri isoko nkuru ya Bujumbura baciye baja gukorerayo kuva aho umukuru w'igisagara ca Bujumbura aburije urudandazwa rwo mu mabarabara abakorera aho hahoze hitwa Logrenier bavuga ko mu gihe hoba isanganya batoronka niki batabara ah, kuko imiryango ari mito abantu nabo ngo basigaye ari benshi ni inkuru ya Obeniyo nkuru turi hagati mu gisagara ca Bujumbura ku kibanza citwa Grenier du Burundi abadandaza bahakorera bavuga ko batoroherwa kuko bagundanye ari benshi cyane mu kibanza gito kuva aho haburijwe urudandazwa rwo mu ibarabara abahakorera bavuga ko hari bamwe mu bahora barukora basigaye batereka ibidandazwa byabo mu bwinjiriro bw'icyo kibanza gisanzwe ari na gito nk'uko bivugwa n'uyu mudandaza abantu b'abavanderi aribo usanga kenshi bari nko mu mabarabara bajya bahora mu ibarabara na kare nibo usanga bakunda kuba bazi ibintu iyo miryango kugira ngo ntirengane kubera baca bagomba gutereka muri iyo miryango kubera abantu ari benshi mu gihe hoba isanganya abo badandaza babona ko batoronka n'ingene batabarwa sinokoroherwa n'umunsi umwe isoko yagomba ngaho ikonteri yari yabaye nabi abantu biruka cyane mu muryango baca baba benshi bakagundana ntabyo koroha habayeho isanganya kugira ngo umuntu ashobore gusohoka hanze kuko usanga amayira menshi atarangana twimye nka hirya muryango wajya aha urabona ungana nk'isanti mirongo ibiri nta n'imetero ishika wumva twosohoka gute kugira haboneka agahengwe uyu mudandaza asaba ko ubushigwa iyindi miryango aho boca iyindi miryango ikiyongera kubera imiryango yahora ari mikeya ubu barongeyemo iyindi uretse uwo mugundano bavuga ko baronka abakiriya naho rimwe rimwe bavuga ko kibonekeza ubusuma umuhanuzi ajejwe iby'ubutunzi mu gisagara ca bujumbura asaba abadandaza bakuwe mu mabarabara yo mu micungararo y'ahahura isoko nkuru ya bujumbura kutabandanya baja aho hantu kandi kutanda ibyo bacuruza mu nzira kinshasa christophe asaba urongoye aho bita grenier guha ibibanza bamwe mu bahora muri iyo micungararo y'isoko nkuru ya bujumbura ngo narirya hari ibibanza bitari bwatangwe ku bijanye n'ubusuma buharangwa ngo abajejwe umutekano bakwiye kuguma barikanuye tegabiri Kinshasa Christophe musanzwe twari dufite umugambi yuko baca baja muri kotebu kugira buzuze kiriya kibanza ca kotebu hanyuma hajya muri rogreniye mubona hari hagaragara ata bantu bariyo mugabo mu buri bajya nyene ubona hajya hanze benshi bari muri rogreniye kubera ibyamwa n'ibindi ariko nk'ubure bakabona bati abibereye hanze baronka amahera kuturusha reka natwe twigire hanze yuko abantu boja muri Rogrenir ahubwo nivyo twipfuza kubera hari ibibanza byinshi atabantu bari babirimo kubona rero hari abantu baciye baja nyabona mu tubarabara turi hajya muri Rogrenir iryo nikosa rihambaye uraba isoko ya Rogrenir abwizwa kuca bakura mu barabara ubwo nyabona bakajya mu bibanza bisanzwe ati abantu babirimo byerekenaho yuko haciye haza ububandi birateye agahinda dutera akamo abajejwe umutekano bajya polisi ntibace mu byahumye babandanye barikanuye kugira barabe bace bacungera abaheza bakajya kwikika mu kiza inama isumba ingimba hari umurovyi yanyikiye mu kiyaga Tanganyika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kumwe hawe uburovyi wa Rumonge muri komine n'intara ya Rumonge akaba abaye umurovyi wakanapfuye muri ubwo buryo mu kiringo cy'iminsi 10 muri iyo komine ya Rumonge hakaba abasigaye bibaza ko ari bimazi ariko mu ishyirahamwe ry'abarobyi bakavuga ko ari amasanganya asanzwe nk'uko jean Pierre misago abitubwira Mitalo ndamurenga umurozi w'umukongomani w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yanyikiye kumweha wa rumonge nk'isaha icyenda z'umuhingamo zirenze gato kuri uyu wa kabiri uwo musore n'abandi bagenzi be batatu basheshwe n'akato barimwo bagiye gutegura igipe cya se asanzwe aba mu gisagara cya rumonge ngo bajye kugorobeza kuroba gabriel butoyi arongoye ishyirahamwe ry'abarobyi n'abadandaza amafi mu burundi avuga ko abo batatu bashoboye koga barashyika ku musenyi kuva igenekerezo rya gatanu ruheshi turimwo uwo ni wa kane apfuye muri ubwo buryo babiri bakaba bapfiriye mu karonda uwundi umwe nawe ku mweha wa kizuka mu gihe hari abatanguye kuvuga ko abo bapfa ari bimaze kugira ngo amafi apfe ku bwinshi gabriel butoyi we avuga ko ari amasanganya asanzwe agasaba ishyirahamwe inesese basanzwe ari abanywanyi baryo kubaronsa udukoti dukinga kwibira kugira ngo bagabanye mwe n'ayo masanganya mu gihe ikiziga cy'uwo yanyitse kuri uyu wa kabiri kitari bwaboneke ku musase wo kuri uyu wa gatatu icyo uwanyitiye mu karonda mu bucagucago bw'uwa cumi na gatatu ruheshi turimwo cyo cyabonetse mu gitondo cyo kuri uyu uwa gatatu jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro urakoze jean Pierre misago buramatari w'intara ya bubanza arahamagarira ihuriro ry'abakenyezi hamwe n'abari mu migwi umutekano ihurikiyemo bose kongereza ingufu mu kurwanya ingeso yo guharika yimonogoje muri no minsi muri iyo ntara taxise niyo ngabo yabivugiye mu nama y'umutekano kuri uyu wa kabiri aho abarongoye intwaro nka bose bavuze ko amatati yo mu ngo ajyanye no guharika yabaye ndanse sipesi karitasi kabanyana bitubwire abarongoye intwaro nka bose baba abasetanteri b'amakomine canke abakuru b'imitumba bamenyesha ko amatati yo mu ngo afatiye ku guharika no kurenga ibigo muri ino minsi yabaye menshi na cane cane ko abarimye ubu bariko barasarura musitanteri wa komine manda muri iyo nama y'umutekano yabereye muri iyo komine nyene kuri uyu wa kabiri yaraneguye ababyeyi bashigikira bakanaherekeza abana b'abanyeshure bata amashure bakaja kubaka hataragera congera Federico arongoye komine mpanda akanamenyesha ko muri ino minsi abarenga abarenga mirongo itanu ku ijana bamwitura baba bafise ingorane zijanye no guharika no kurenga ibigo imusigati ngo hari umugabo yoba ageze mu bagore barenga mirongo ibiri n'abana ngo barenga mirongo irindwi ariko barerewe hirya no hino kwa ba nyina musitanteri wa komine musigati we asaba ko hotegurwa isekeza ryo gusohora abagore bose baharitse eka no mu butungane uwurongoye sentare nkuru y'ubanza amenyesha ko imanza zijanye no guharika kurenga ibigo abana barondera base abasaba ibirezo izo manza ngo zigira akabi kabiri inyuma y'imanza z'amatongo mu bwinshi muri iyo sentare nkuru y'ububanza buri amatari w'ino y'ububanza agahamagarira ihuriro ry'abakenyezi n'imigwi y'umutekano ihurikiyemo bose gucungera ku mitumba ngo babonye umugore agiye guharika bakamusohora wunaniranye ngo agahabwa ibihano ngo n'umunyororo udasigaye inyuma kuko ngo birimwo mu bihungabanya umutekano nk'uko tarisisi niyo ngabo arongoye intara y'ububanza bimenyesha sesika leta zikabanya ni bubanza radiyo y'isanganiro Space Caritas Kabanyana urakoze ni naho duciye turangiriza amakuru twaye twabateguriye kuri radio isanganiro arakoze na MM Tebutsi yari mu buhinga bw'ivyuma murakoze cyane na mwebwe mwaduteza abiri ijoro ryiza imana ibandanye bazigama